Iñaki Barloza, anji uh, eh, irigoien behiren eh, zira, egunon? Bai, egunon zuri. Erabaki duzu, uh, eh, anji irigoien behirekin joatea ze, mm, hauetan, zer gaitik? Ba, nora, ez da zer gaitik, zein sei urte lekarrekin lan hain dugu txan, eta antzinetik beste sei inuen, eta berak astapenetik garen zuen partietu nahizuela hausapiz bezala, Eta, bon, eh, ni duren, momentuaren itzik eman, baina, bon, denbora pasa, eta, ba, azkeniko momentuan, bon, ni nire ditziapen, eh, balbina iman dio, eta abenduan, abenduan baina antzin, zein biskate eh, eri honaiz, eta, ba, keskatu anitzen, eh, suportatuko nuen, sei urte, zein urte lutze da. Orduan, ba, erabak berekin askenean, bedekin gatea, ba, proposamen batzuek izan dut ere, baina, Ba, elkeakin nola sei urtela nahi dugun, eta izautzen dut urla aspaldetik, eta bo, ba, bai etxezaren Mm. Zu PNB e jota alderdikoa zira, bere uh, eh, iditzi politikoarekin ador zira, anji irigoien behirekin? Ba, ba, ba, eta bere konatzen dik, eta bere galditu nahu, eh, hori eh? zara, diakin genien, ni nondik edo, nitzen, eta nuen, hani demokrazia, eh, demokrazia, demokrazia nola gantzat, e, eh, Elisako gainetik etxe Elisatxe beti eh, segitzen dut, demokrazia, de, de, nola gantzat, ba, zekit nola izan ba, erdiko demokrazi bat egin, Elisa, eh, Elis, e, Eliskoia. Eta orduan bereko da onartzen dula, eta bo, berek ere du sortaz, demora gutxi menta, baina, bo, ditugu, eta eskolegiari maite edo, ziburu part partikulaski, eta pentsatu dut bera dela, ne, nire horbilena hortaz. Euskarari begira ere, badu... Uh, ba, eh. sentimenduak badu, eta izbatzuak ematen du, nire eskoraz mintzatzen dut, baina nire, nire ez. Uh, ah, Henri Digoian berri iritsi da lehen itzuli untan, eh? Ba. uneko ama seiarekin, uh, zer diozu emaitza hortaz? Pentsatzen dut, uh, ba, iritasun horrikin, den iritasun horrikin, iru jabetez, antzin eh, jendeak biskati zitu indela, eta iru jabetez gero gauzak, gauzak gauza biskate motel india, eta nimen dugu oh, Pentsatzen jende, ba, eh, gu gure egian e, eh, kasi mila boto e, eh, ezeok bildu boskatzeko, orduan e, badugu mila boto biltzeko. Eta jendea biskate hobiltzeko gaia eman, o, ez bildurik izatea, eta behar nahi eta ez hobildu, zein e, zerrenda, boskatuko duten zerrenda hori, behar da biskate askartu, biskate gogua eman, e, txikitzeko. Zein, erri, ziburuko erriak bizkate, badu, beriziat, beritasuna, erri tiki bada, gutxi du, enguruetan, doni bani, lotzune eta urgunia erri moa eta gu, e, hemen galtzen dugu, fa, gaztiak. Bizitzeko lekoik, e, momentu ez da. Plan d'okupazioan ez hori ez dugu onion. E, ukan, beti zerbetik gertatzen da, orduan, galdu dugu e, gazten familiak. Behar dugu begitz, bildu. Takit nola, baina lotu behar dugu hortaz. Bigarren itzuliari begira, zer espero duzu, zer, zer mesu nahi duzu ziburutarei, zer ekartzen aldu anri irigoien berrik zibururi? Zibururi, be, kus, e, gure programa aski zabala da, e, da biskate lehen ez dugun gauzak berrituz, berrituz, ba, berrituz, berrituz, eta dugu e, ziburu e, egi hori biskata e, e, zabaldu ba, proiektu bat izaten dena lanka hori da ba, prinsiparegi inbiar duguna eta inbiar duguna ziburu entzat ziburu tarentzat agaztientzat zen behar dugu egi hori bizkat bistu bizkat galdu jendugu, ez zen, inandiek kanpoko jendeak etorri eta lekuak, eta oan behar dugu nahi ez, gaztiak ekarri. E, e, eta, emanta, emanta e, errestasun batzuek, e, be, bizilekua atxe bateko, ez sobera garazti, zein hemen e, gauza garazti die. Hori behar dugu, eta bizkat, e, orta nuko bat hori, lanetaz, lanetaz, zein e, lanam eskaz da, eta ez da gure kompetentzia, baina e, eskolei eh, kompetentzia da, baina bide laguntz, abe laguntzakin, zerbait eita da lugu. Hmm. Bukatzeko berba, uh, bigarren itzuli hortan, badu itzuzue, zuen xantzak, uste duzu? Xantzak, ni pizatzen dut berba ez, bidabazteko berba ez, baina ez, Ziburutarre guziak etorita boskatzeat, diferentzia handia izango da, fe handia. Izan, eh, gu izan dugunan, baino asko gehiago izatea dugu. E, eta espetxatzen dut hori e, importantea dela. Gero beste gauz bat egin zaitut, eh? Oh, ziburuko botuako gauz bada, baina eskual eh, irigunen elkartea, hor ere, atzen dugu, diende batzoek, emaz, ba, zerrendan barnean die, Baina hor eh, bera ere behera pentsatu, uh, eh, diende horiek sinisten duten eskualeriko eh, e, irigune horretaz. Zein izera matuten, baina batzuek eta batzuek eta gehiago ez dute sinisten. Ez dute nahi ere. Orduan, behar dugu, boto horiek dene hori azkartu. Mileska eginak iberluza. Ba, ez da horrengatik eta mileska zuri pazientzik